mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu kudahabwa ijambo no kudashiraho itegeko ribagenga ni bimwe mu bibera intambanyi abamugariye ku rugamba zimwe mu ngorane zibahanze bakavuga ibijanye no kwivuza inzego zijejwe umutekano n'igendereza ziratungwa agatoki n'igisata kijejwe ibyateye akamuntu mwishirahamwe mpuzamakungu oni ko zisinzikariza ubuzima abanyagihugu mu Burundi bikaba biri mu itangazo riherutse gusohoka aho rivuga abantu barenga amajana atatu bahuye nibyo byago kuva uno mwaka utanguye ivyo leta y'u Burundi ikavyamirira kure ibicishije ku mushikiranganje ajejwe umutekano nk'uko muza kubyumva muri ano makuru mbere no mu gihugu cyose ibyo bikaba byabwiwe abagize amakomite y'umutekano ahurikiyemwo bose mu gisagara cya Bujumbura ayo makomite akaba yatangujwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ari kumwe na bamwe mu bashikiranganji nk'uko tubibwirwa na Celestin Blaise ndiho kubwayo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ariwe Gaston Sindimwo mu ijambo ryiwe nuko yagiye arabigaruka ko akamaro k'ayo makomite y'umutekano ahurikemwe bose mu kubungabunga umutekano yeretse abari muri ayo makomite mu gisagara akamaro k'igikorwa bagiye gukora yaba Gaston Sindimwo canke abashikiranganje nk'uw'intwaro yo hagati mu gihugu canke uw'umutekano bashimangiye ku kamaro ko guhanahana inkuru na cane cane imbere yuko hagira ikiba kuko ngo abajejwe umutekano canke abo mu ntwaro baca bashobora gukinga ibara ritaragwa reka ngo naho inkuru itangwa inyuma irafasha mu gufata inkozi z'ikibi umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye aravyerekana akagira n'umunwa akagira n'itelefone ivyo bigwanisho bizakwiriye nibyo nibyo bibanisha gutera ikimenyetso no kubikoresha uje gutwara umutekano umunyagihugu twese hamwe ikinigo gikwiye ngo ni yamakaye arimwo abari muri buri rugo abajejwe intwaro mu makartier bakamenya abashitsi ari naco gituma hasabwe ko aho batari hoja abanyomba kumi kandi ngo bagakora rakodze celestin blaise ndiho ku bwayo tukiri mu gisata kijyanye n'umutekano umuntu umwe yarishwe arashwe mu ijoro ry'uyu wa mbere rishira uwa kabiri abandi batatu barakomereka ibyo bikaba byabereye muri kati ya gatanu mu ngagara mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura mu bunywero bwaho bita kwa abakoze ubwo bubishe ntibamenyekanye mu muryango wabuze akaba ari umubabaro bagasaba ko ubwicanyi buhitana abantu atacu bazira bwohagarara n'inkuru ya leonce bitariho umuryango w'uwo yapfuye amarira n'umubabaro n'ibyahani ntibyitangiza imbere gusumba amajambo tukaba twabasanze aho babaye barashira ikiziga ku buruhukiro rw'ibitaro i bujumbura uwo yishwe ni berinda munyana yigeze kuba ari mu byo kumenyesha amakuru kuri radiyo y'isanganiro twagiye ahabereye ubwo bwicanyi ku kirabo bita kwa muri karitsiye ya gatanu mu ngagara umukozi wo mu gikoni muri bamwe bita veterineri tuje nkukubega tugeranya tuta twumva abandi nyamara abapolisi nyamara bakibaza ngo aho nyene mwese ngaho nyene hasi kusubira twiruka tumubajije ko hari abo yoba yaramenye muri abo bateye agira ati noba mbeshe umuryango wa Berinda uwo muvyeyi ashinga intahe ku mwana wiwe atana kimwe yari yiyagiriza co mutuma yicwa asaba ko ababijejwe bokora ibishoboka ubwicanyi buhitana abantu ataco bazira bugahagarara kubwiwe abamaze kwicwa baramaze nibagerageze batabara ababyeyi turarushe umwana agiye ntatahe ntagaruke turarushe ku mutima nibadutabare badutabare baramaze abamaze kugenda baramaze abateye ku kirabo cyo kwandize mu ngagara ngo bagiye bize amatelefone n'amafaranga yose abahakorera bari badandaje akoze leonce bitariho mu gipolisi bamenyesha ko gitero cyakozwe n'umugwi w'abantu batatu bitwaje inkoho zibiri zo mu bwoko bwa Kalashnikov undi nawe akaba ari yitwaje grenade ariyo yateye abari basigaye muri ubwo bunywero bene gutera kandi ngo bari bambaye umwambaro usanzwe cegera c'uvugira ico gipolisi Moise nkuru nziza akanemeza ko amafaranga atazwi igitigiri yatwawe na bene gutera bayatse abadandariza aho mu kabare kwandizeye abantu bagera ku majana atatu na mirongo ine na batanu nibo bamaze gusinzikarizwa ubuzima kuva uyu mwaka utanguye mu busho butandukanye mu Burundi ivyo bivugwa na ZRC na jejwe igisata c'agateka ka kiremwamuntu mwishira hamwe mpuza makungu ONU mwitangaza iryo shira hamwe ryasohoye kuri uwa mbere ZRC yemeza ko abenshi basinzikarizwa ubuzima n'inzego zijejwe umutekano nigendereza nkuko tubibwirwa na Placide niyo mwungere. muri iryo tangazo ry'ishirahamwe mpuzamakungu oni igisata kijejwe agateka kazi na muntu usen navuga ko umugwi ujeje agateka kazi na muntu muri iryo shirahamwe uheruka kugendera Burundi wiboneye ko isinzikazwa ry'agateka kazi na muntu be no gufunga abantu bidaciye mu mategeko biguma vyiyongera mu Burundi akavuga ko mu gihe kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze abasinzikarije ubuzima bari ku majana atanu na mirongo icenda na batanu ngo kuva uno mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu utanguye abamaze gusinzika abasirikare b'ubuzima bageze ku majana atatu na mirongo ine na batanu uwajejwe agati y'akazi na muntu muri iryo shyirahamwe rya oni akavuga ko uku kuboreza igufa gukorwa n'inzego z'umutekano mu gihe ziba zihagaritse abantu zibashikanyaho bafungirwa eka no mu gihe bafunzwe nyene ahaze derad ari husene akavuga ko bimwe mu bibanza bigirirwamo iryo sinzikarizwa ry'ubuzima ari mu biro by’iperereza mu busho bw'igipolisi ngo rimwe na rimwe no mu gisirikare zedehad ari husen akavuga ko bamwe mu mu bafungiwe muri ubwo busho usanga batagishobora no gutambuka batishimikije abandi bakubitishijwe imisipi abandi nabo bagakubitishwa ibyuma bisongoye abandi biturira muri abo basinzikarizwa ubuzima hari abatemererwa no kuja kwivuza eka n'abagumizwa mu tuzu twa sugumwe kugira ngo ingoma bafise zibanze zume babone gusubira aho bafungiwe aha agatanga akarorero uwo mugwi wa oni uheruka kugendera uburundi wiboneye mu biro by'iperereza mirongo itatu kuri mirongo itandatu n'indwi bari bahafungiwe bagifite bafise ingoma ziboneka n'abandi mirongo ibiri na batanu bafunzwe ikiringo cyabo caraheze akabazwa no kudahana abo bakora ibyo byaha mu gihe baba bazwi ikindi kibabaza uwajejwe agateka kazina muntu ngo ni ivyagirije biboneka mu bitabo by'iperereza biba byagirizwa abo bahafungiwe akavuga ko hari habo usanga bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu gutunga ibigwanisho batabifitiye uburenganzira eka no gusoma urusaku ibyagiriza avuga ko biremereye Zed Hadi Hussein avuga ko iryo iryohohoterwa ririko rifata umurindi munini mu gihe ririko ritandukira n'intara zo hagati mu gihugu ko inyuruzwa ry'abantu riboneka harimwo n'abajejwe umutekano nyene ivyo vyose Zede Radio akavuga ko bisinzikaza agateka ka zina muntu agasaba leta y'u Burundi guhagarika ivyo bikorwa bitosekaza agateka ka zina muntu no kureka gufungira abantu busa urakoze Placide niyo mwongere umushyikiranganje w'umutekano arahakana ko atabantu basinzikarizwa ubuzima n'inzego z'umutekano Alain Guillaume Bunyoni yemeza ko ari imvugo y'abashaka kwambika ice igihugu kuko ngo yababiriho biba vyarashizwe ahabona umushikiranganje Alain Guillaume Bunyoni yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu ndwiheze n'uwo gikora rero yorara aramenyekanye kandi yorara ibyo rero nashaka kuvuga yuko eh, atari byo kandi tugerageza kubigwanya nukuri wowe afise inkuru iyo ari yo yose ijyanye n'icyo kintu ntazareke kuyishyikiriza mu buryo ubwo bwo bwose kugira ngo dushobore kuyimenya tuyikorere ko ku muntu yoba yakoze ububisha nk'ubwo ari mu nzego z'umutekano nta gahengwa yoronka kabisa tukiri muri icyo gisata cy'ubutungane abasoda bato bato bane nibo barengukijwe kuri uwa kabiri muri sentare nkuru y'igitega mu gisata cyayo cy'iyungururizo abo barengutse n'abasoda bahora bacungera ubuzima bwa generale Menegide n'imenya iruhande yabo harengukishijwe ngabo zibiri bose bakaba bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi byabaye mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze Uh, turemera ko ibiganiro bihagarariwe n'umuryango wa afurika y'ubuseruko ariyo nzira nyayo yo gutorera umuti ibibazo bya politiki bihari turashima cyane ubutwari n'ubwira bwa benjamin mukapa kandi turarindiranye igishika cinshi ibizova muri ibyo biganiro twifuza ko vyotangura vuba nk'uko inama nkuru y'umutekano ku isi iherutse kubimenyesha dukeneye ibiganiro bisubira kwemeza amasezerano y'amahoro ya arusha atari ivyo kuza kuyahindura ntidukeneye ibiganiro bizodushikana kuri za karti ya arusha ngaha aho aho kwitaho ibibazo vyotuma abanyagihugu bisununura mu vy'ubutunzi uh, uh, ariko haracariho ibibazo bikigoranye biraboneka ko leta yagerageje gushiraho inzitizi ku boja cyangwa batoja muri ibyo biganiro ibibazo nka none tuzoganira kubiki ni bande bazobijamwo biracahari iciyumviro cacu nuko ibibazo nkoramutima bishobora gushikirizwa mugabo muri ivyo umuntu akabona ko harimwo ugushaka canke atakurimwo mushizeho inzitizi ngo abapuciste ntibemerewe hanyuma ugaca ufata uwo mutavuga mwe wese ko ari umuputiste ivyo ntibishobora gufasha kugira ngo habe ibiganiro bihurikiyemwo bose twaravuze ko twipfuza kubona bamwe bamwe mu batavuga rumwe na leta baronkejwe uburenganzira bwo kwitaba bidege kugenza ibyo biganiro uh, kuba hari ingorane zijyanye no kwivuza kuba bamugariye ku rugamba ngo bitumwa n'uko abarongoye igisata kibajejwe badaha akanya abarongoye amashyirahamwe barimwo kugira ngo baganire ku ngorane zabo abo bantu bitwa yuko barongoye icyo gisata ntibashobora kugira bati tubwire ba bandi ibi bintu eh, bibaraba ingorane tuba dufise n'ikimenyamenya ni uko twama twasabye umubonano n'urongoye icyo gisata ubushikiranganji bwo kwivuna abansi ntiyigera atwakira na rimwe ikiro giheruka gushika cyo kutavuza abantu nibaze yuko abanyuma baherutse itariki mirongo itatu z'ukwezi kw'icenda mu mwaka uheze kugeza n'ubu abo bamugariye ku rugamba bafise ingorane zo kwivuza kuko n'uwo bayitwa ngo aragiye kwa muganga iyo bafise nk'akamituweli iyo ndwara ntibayimuvura ijyanye n'ubumuga yakuye ku rugamba icyo gihe nacyo niyo ndwara bafise ibabangamiye twiyumviye tukaraba n'ubushyirangange bwo kwivuna basi nabwo nyine twama twabandikiye amakete tubasaba yuko buduha umubonano kugira ngo dushobore kubabwira ingorane dufise icyo gihe nta ntanyisho twigera turonka ibi byose biri ko biraba ni ukubera atamategeko agenga abamugariye ku rugamba ahari kuko yaba hari amategeko y'abamugariye ku rugamba ibi ntibiba bishika kubera ayo mategeko aba afise ibintu byose umuntu aba yemerewe kandi igihe umuntu aba ari kwarishuza icyo yemerewe byanditse aba ari ibintu bimeze neza mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba bakaba batwemereye kugira icyo bashikiriza hanyuma Mustanere wa komine shombo nawe ni mu ya karusi yari yakuwe n'inama ya komine ubugira kabiri ubwa mbere yari yakuwe itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa gatatu ariko rero ngo akugwa amategeko adakurikijwe nk'uko abarongoye intara babyemeje ahubwo rero bace basaba ko iyo nama ya komine yosubira igikogwa igakorana nako ikiga ico kibazo mu biro vya buramatari wa Karusi bavuga ko barindiriye icegeranyo kugira barabe ko amategeko yakurikijwe mu kumukura hanyuma babe barashizeho mustanteri w'imfata kibanza mu kurangiza no makuru tubamenyeshe ko abakozi ba Sogestar Ngozi bagabisha ko buca bahagarika akazi mu gihe batoronswa amafaranga y'amezi ane babafitiye iyo nkuru tukayibaza apuline yamuzagara inyuma y'akanama kamaze umwanya muto abo bakozi baciye bafata ingingo yo kubangira ihagarikwa ry'akazi ryari gutangura kuri uyu wa kabiri ukudahabwa ijambo no kudashiraho itegeko ribagenga ni bimwe mu bibera intambamyi yabamugariye ku rugamba zimwe mu ngorane ziba hanze muri kino gihe bakavuga ibijyanye no kwivuza inzego zijejwe umutekano n'igendereza ziratungwa agatoki n'igisata kijejwe iby'agateka ka muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungoni ko zisinzikariza ubuzima abanyagihugu mu burundi bikaba biri mu itangazo riherutse gusohoka aho rivuga abantu barenga amajana atatu bahuye n'ibyo byago kuva uno mwaka utanguye ariko ibyo leta y'uburundi byamirira kure nk'uko mwabyumvise umushikiranganji w'umutekano yabivuze nayo umuntu umwe yarayapfuye yarashwe batatu barakomereka amafaranga atazwi igitigiri aribwa bikaba byabereye muri quartier ya gatanu ya zone ngagara nyuma y'igitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho